Labrīt! Rīgas svētā Jēkaba katedrālas svētceļnieku grupa intervija ar grupas dalībniekiem no Līvāniem. Rīta svētceļojuma 9. diena esam tikuši līdz Līvāniem. No rīta piedzīvojām brīnišķīgu skaistu eh, svēto misi eh, Līvānu svētā erceņģeļa Mihaila Romas katoļu baznīcā kāds ir paspējis arī nopeldēties. Tikko mums bija brīnišķīgas brokastis, un lēnām gatavojamies šodien doties uz rudzātiem 25 eh, km, eh, kas būs arī aptuveni visas dienas gājums. Un esam sanākuši kopā vairāki svētceļojuma grupas dalībnieki, un labprāt dalīsimies savā pieredzē ar radio Marijas klausītājiem par to, eh, kā mums šajā svētceļojumā iet un kāpēc mēs, mēs šeit piedalāmies. Un tad uh, varbūt. Uh, jūs sāks. Var... Labrīt, klausītāji! Uh, mani sauc Jos. Uh, man ir liela pieredze iet ar liepainieku grupu. Pirms tam pieci gadi kopā, un šis ir mans pirmais svētceļojums ar Jākapu katedrālu. Un, uh, uh, starp pēdējo krustaceļu Starp pēdējo sveceļojumu un šito pagājuši jau 15 gadi. Ir prieks atgriezties atpakaļ. Es domāju, arī no jums ir tāda pati pieredze, kad jūs nesat gājuši ļoti ilgi sveceļojumā, bet jūs esat nākuši, kad jūs bijāt jaunieši. Un tad darbs viss ietekmē tavu ikdienas rutīnu. Un ir ļoti grūti izbrīvot to laiku dievam un pārveidošanās, jo svētceļojums ir pārveidošanas laiks, kad tu centies atrast to svētību un pabarot sevi garīgā veidā. Man tika iespēja mainīt pat citu valsti, un apkārt manai dzīvesvietai vispār nav iespējams piedalīties nevienā svētceļojumā, tikai garīgā veidā, arī klausoties radio Marija ierakstus vai, vai dzirdēt uh, no citām diecēzēm, kad ir svētceļojumi, kas ir starp lielām pilsētām, tur Lourdes un Čenstohova. Un uh, man galvenais, uh, svarīgākais ceļojums manā dzīvē ir bijis uz Aglonu. Tas visvairāk mani uzrunā. Un tajā vietā, kur es pašlaik dzīvoju, ļoti ilga laika posmā uh, nav bijis iespējams uh, pievienoties Dievam tik tuvu, kā tu vari izdarīt, ejot šajā svētceļojumā. Un ar Dievu svētdarību, cerams, iegūšu to žēlastību un nākt arī nākamgad. Paldies! Labrīt, rādījum, mīļie rādījuma arī klausītāji! Man sauc Aija, svētceļojumā eju jau otro gadu tikai, vai jau? Uh, un svētceļojums man dod iespēju pabūt ar sevi, būt klusumā un būt kopā ar Latvijas dabu un redzēt to skaistumu, ko mūsu Dievs ir radījis. Un ar caur mūsu rokām, ar mūsu darbiem un izjust, kādi ir tie lauki un cik ir svētīgs klusums pret lielpilsētas ātros steigu un skaļumu un kur mēs viens otru ātri pazaudējam un ne, nevienmēr atrodam ceļu pie Dieva. Lai jums vienmēr ir brītiņš klusumam, ar sevi un sarunai ar Dievu, un laipni lūgtum nākamajā svētceļojumā. Mani sauc Jānis. Esmu vairākus gadus gājis svētceļojumā, un arī uh, pirms eh, šīs sveceļojuma man bija eh, saviem ģimenes locekļiem jāatbild uz jautājumu, kāpēc eh, iet sveceļojumā ir arī citas formas. Un tāpēc, mīļie klausītāji, es gribētu nevis kādu pārliecināt par to, ka jāiet svētceļojumā, es vairāk gribētu jūs izaicināt katru vienu no jums. Un uzdevums ir šāds. Eh, ja jums ir tāda iespēja, izlasiet eh, vēstuli Filipiešiem no 4. nodaļas, no 4. līdz 8. pantam, kurā ir minēts mūsu ticības eh, pamatlietas, piemēram, nezūdieties ne par ko, priecājieties vienmēr, ka mūsu sirds uh, un domas sargā dieva mirs, un izaicinājums ir, vai izlasot šīs rindas, mēs tiešām piedzīvojam šo, šos vārdus, ko mēs lasām. Un es varu liecināt to, ka tikai svētceļojuma laikā daudzu stundu, daudzu dienu laikā mēs to varam piedzīvot. Arī ikdienas meditācijā mēs diezgan bieži paskrienam daudzām lietām garām. Tāpēc aicinu visus uz šo izaicinājumu un arī gaidām svētceļojumā nākošajos gados. Paldies! <coughs> Labdien, man sauc Gins. Un sveceļumā dodos pirmo reizi, un es esmu pateicīgs Dievam par šo jauno pieredzi, pateicīgs Dievam par šiem brīnišķīgajiem brāļiem un māsām, kur var jūs tik brīdi tādu tā kā, sirds mīlestību, to Kristus mīlestību, un ka viens otru redz otru vajadzības un tādas lietas. Bet ir arī tādi nu, tā kā, personīgas lietas. Un sveceļojuma laikā es ļoti, ļoti gribētu, kad ir tāda rakstvieta Bībelē, lai dzirdētais vārds jūsos savienojās ar ticību. Un ir tā, ka ļoti daudz arī dzird šo dievu vārdu, un, bet es ļoti, ļoti gribētu to priekš sevis, kad es ne tikai viņu dzirdu, bet kad es viņu satveru. Satver to vārdu un neatlaist, un lai tas vārds ir dzīves manī un darbojās manī. Lai tas nav tikai, ko šajā laikā, svētceļojuma laikā Dievs runā, konkrētas lietas, kad es to izdzirdu, bet lai tas manī paliek un sakņojās un aug. Jā, un tad varbūt vēl viens jautājums, ko mēs varētu arī izrunāt vai padalīties ar klausītājiem, ir tāds, kādi ir bijuši tie spilgtākie vai nu piedzīvojumi, vai nu kāda mācība, ko jūs esat ieguvuši. Es varu sākt ar sevi, piemēram, nu, manuprāt, uh, šeit viss ir tāda milzīga mācību stunda, un ka <laughs> reizēm varbūt visa dzīve var paiet, lai nu, tādas lietas tā kā priekš sevis apgūtu vai pieņemtu. Tik daudz, cik mēs eh, šobrīd arī saņemam šajā svētceļojumā, un piemēram, nu, mēs jau mācāmies no katra tā grupas locekļa, kas arī iet ar mums kopā. Un, mhm. vai nu kāds vārds, ko tas cilvēks pasakā, mums ir brīnišķīgas sarunas eh, starplaikos, eh, no rītiem, vakaros. Un, un tas ir pilnīgi tā, it kā es dzirdētu to, ko man tajā brīdī ir jādzird. Un, Eh, ja jāpasaka, varbūt tāds viens iespējas, tad es eh, varu padalīties, jā, kā es eh, nu, priekš sevis atklāju vairāk tādu tā kā, izaicinājumu uzticēties. Otram cilvēkam uzticēties dievam. Mēs, mums tie ceļi, svētceļi <laughs> vienmēr ļoti dažādi. Ir gan šosejas, ir gan meža ceļi, ir, nu, ir grāns ceļi. Un tad vienā brīdī mēs iegājām tādos milzīgos brikšņos, un tie brikšņi palika ar vien biezāki un biezāki. Un, uh, Eh, ceļš pazuda un eh, ceļa nav. Tad eh, galā parādījās tādas domas, nu, ko darīt. Nu, varbūt griezties atpakaļ, vienkārši atrauties no grupas, iet meklēt citu ceļu. Bet tad es redzēju, jā, ka priekšā ir priesteris, viņam ir plāns. Es zināju, ka viņam ir <laughs> plāns šim gājienam, un es sev pateicu, jā, es paļaušos, es izjutīšu drošību, es nebaidīšos, es vienkārši sekošu, nu, sekošu tai dieva vadībai un iešu tur, kur mani ved. Un, jā, es arī gāju, un mēs arī ļoti veiksmīgi uh, pa skaistu meža taciņu izgājām uz uh, saulainu lielceļu. Un, jā, viss bija uh, ļoti, ļoti brīnišķīgi. Tā tad, jā, šī paļāvības stunda tā bija tā, kas varbūt uh, tas viens iespējas, ko es gribētu arī atklāt uh, rādījumam, arī klausītājiem. Jā, brāļi un māsas brīnišķīgi liecina. Mani sauc Helēna, un man šis jau ir 30. svētceļojums. Bet, nu, kā ir sacīts, mūžu dzīvo mūžu mācies. Jo katrs svētceļojums tas ir kaut kas neatkārtojams. Un man tagad kaut kā ieskanējās, klausoties brāļu māsu liecības, Kristus teiktie vārdi. Nu, tas pat ne tikai vārdi, bet tas aicinājums, lai jūs citu, citu mīlētu. Svētceļojumā mēs mācāmies mīlēt citu, citu patiesi mīlēt. Nevis tā, nu tā, tā, bet to pieskaries visdziļākās brūces atverās. Uh, un tas cilvēks atklājas, kāds viņš ir šajās dienās, jo tas tiešām ir tik piepildīts, koncentrēts laiks, Un reizē tu atklāji arī sevi tos savus, kā sacīt, ne visi dziedināts, arī tie savi ievainojumi. Jo vakar tāda liecība, kad mēs šeit jau diezgan vēlu bija svētā mise, un pēc tam slavēšanas vakars, un bija jau tas sagurums. Un likās, ka labāk tagad doties uz naktsmītni, un tad es atcerējos mūsu <laughs> priestera Džona Pola, kurš kādu laiku gāja vadīja mūsu vārdus. Viņš teica tā, ja pienāks laiks, ka at cilvēki atstās baznīcu, ko darīsi tu, jo viņš katru uzrunāja, ko darīsi tu, Un es domāju, tā sakraments ir uzstādīts, visvētākais sakraments. Kungs ir mūsu vidū, nē, es palikšu ar tevi, kungs. Un tad tiešām tas nogurums kaut kur pazuda, un man likās, ka es varētu visu nakti slavēt kungu, <laughs> un tā, jo kungs dod brīnišķīgu spēku, ka tu mazliet tā kā pakāp, mazliet tālāk nekā tava varēšana vispār ir. Un tad arī atklājas tā brāļu māsu mīlestība, un nu, vienkārši tas ir tāds, Dieva, dieva brīnums, ka mēs varam iet un neskatoties uz sagurumu, slavēt Dievu un būt priecīgi garā. Tā kā lai Dievs sveitī un paldies, mīļie tie, kas jūs sekot mūsu gaitām par jūsu lūgšanām. Jūsu lūgšana atbalsts mums ir ļoti, ļoti svarīgs. Paldies! Mani uzrunāja vakardienas uh, katehēze ar mūsu uh, jauno draugu no Malaisijas. Uh, viņš te minēja tādu lietu, tā kā tas, kas uh, būvē māju, tev jābūt ļoti dziļiem, dziļiem pamatiem, lai tu varētu uzbūvēt to un noturēt to ēku. Jo tu gribi augstāku ēku, lai viņi tur saredzētu, tad tev vajadzīgi ļoti dziļi pamati. Un, um, ikdienas gaitā tu vienmēr aizmirsti, kā tev ir vajadzīgs lasīt svētos rakstus, vai sludināt, vai būt labam kristietim. Tas ir tas dziļums, kurā tev jāieskatās, tavs, tavs šis saiknes starp Dievu un tevi. Jāpadziļina visu laiku, un tikai tad tā ēka stāvēs, un tu varēsi uh, piesaistīt gan neticīgos, gan, gan uh, stiprināt cilvēkus, kas tev apkārt un ģimeni, kur uzskatās uz tevi. Tā ir tā ēka, uz kuru tu visu laiku būvē un būvē, bet tu nevari uzbūvēt, ja nav dziļa pamata. Paldies. Gadiem ritot, eh, mēs eh, iepazīstam ar vien vairāk dieva vārdu. Un jāsaka, ka eh, visas atziņas, nu, nu, runājot par jau desmitiem gadu, un nu, mēs eh, esam apzinājuši. Un eh, svēts, diemžēl, rādio nevar nodot pieredzi. Diemžēl nevar nodot pieredzi, jo es domāju, priekš visiem eh, tādi vārdi. Es esmu nabaks, viss ir dāvana, mēs esam to dzirdējuši, bet tas ir jāpiedzīvo, un tas ir jāpiedzīvo. Paldies! Jā. Nu, sirsnīgs paldies. Eh, jā, atgādināšu, ka šī bija Rīgas Svētā Jēkabas katedrālas svētceļnieka grupa. Intervija no Līvāniem. Paldies! Nu, uz nu, tikšanos Aglonā. Visu labu!